السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرين صائمين صائمات رحمكم الله dalam حديث رواية سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها Beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan ya Aisyah, "Ma ahjaba ma ra'aiti min amri Rasulillah?" Apakah perkara yang paling berkesan yang engkau saksikan pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya tentang baginda Nabi adalah perkara yang paling mengagumkan dari beliau yang ditanya adalah Sayyidatuna Aisyah, salah seorang daripada umat mukminin. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Hal yakunu min amrihi laysa bi'a'ja?" Apakah ada perkara Nabi yang tidak mengagumkan? Seluruh perkara Nabi mengagumkan. Tetapi ketika yang ditanya adalah yang paling mengagumkan, yang lebih mengagumkan, Lalu Aisyah bercerita tentang satu kejadian yang dialami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan datala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adalah baginda Nabi pernah datang masuk ke dalam rumahku pada saat hari itu. Di antara istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita pada saat Nabi datang di hari beliau mengunjungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma fala fi lihabi. Lalu baginda Nabi masuk ke dalam selimut aku. Sudah ada bersama dengan Aisyah dalam satu pembaringan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, Ata'zanina an ata'abbada li Rabbi ya. Apakah engkau mengizinkan aku untuk beribadah kepada Allah? Apakah engkau mengizinkan aku untuk berdua-duaan dengan Allah? Ya. Itu sudah ada dalam satu selimut bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala sudah ada dalam satu pembaringan bersama dengan Aisyah. Tiba-tiba Nabi minta izin kepada Aisyah untuk diperbolehkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu qurba." Wahai Tuhan Rasul, aku senang berdekatan denganmu. Eh, aku senang berdekatan dengan bagaimana engkau meninggalkan aku beribadah kepada Allah. Sedangkan ini adalah hariku eh, dan engkau sudah ada dalam satu pembaringan denganku. Tapi karena izin Rasul adalah untuk beribadah kepada Allah, lalu diizinkanlah oleh Sayyidatuna Aisyah. Ini adalah bahagian dari tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Ya. Malam itu adalah hak Sayyidatuna Aisyah. Tetapi Nabi meminta izin kepada Aisyah untuk menghormati hak beliau tadi agar bisa beribadah kepada Allah di malam itu. Lalu Aisyah memperhatikan gerak gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Ya. Tsumma dhahaba fatawadda, lalu Rasul pergi mengambil air wudhu. Tsumma qama yusalli, lalu beliau pun bangkit untuk salat. Fabaka, lalu beliau pun menangis. Tsumma rafa'a fabaka, saat beliau rukuk pun beliau menangis. Tsumma sajada fabaka, saat sujud pun Nabi juga menangis. Lalu setelah selesai salat Aisyah berkata Ya Rasulullah ya, Ini pertanyaan disebut oleh imam bukhari dan Muslim Dalam kitab sahih keduanya ya, Muttafaq alaih Ini bertanya Ya Rasulullah ya, Malladhi yubkika wa qad ghafarallahu laka Ma tadadama min zanbika wa ma ta'akar Wahai Tuhan Rasul Apakah yang menyebabkan Tuhan menangis Sedangkan Tuhan sudah Allah ampuni dosa Tuhan yang lalu dan dosa Tuhan yang akan datang. Ya. Seakan-akan tangisan itu hanya layak untuk orang yang banyak dosa kepada Allah. Yang penuh maksiat kepada Allah. Seumpama Nabi manusia yang Allah muliakan. Bahkan Allah maksumkan dari dosa yang kecil maupun yang besar. Tidak selayaknya menangis dalam ibadah kepada Allah. Lalu Rasulullah menjawab, Ya Aisyah, Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, Tidakkah layak aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan, menampakkan syukurnya kepada Allah dengan sujud, memperbanyak sujud kepada Allah. Bahkan dalam setiap gerakan-gerakan salat beliau, beliau menangis sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan. Ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda. Salah seorang sahabat Nabi eh, yang pernah memiliki pengalaman bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, "Kuntu abitu 'inda Rasulillah." Aku pernah bermalam di rumah baginda Nabi, Fa'ati wadu'ahu wa hajatahu Di tengah kegelapan malam Aku pun mempersiapkan wadu Air wudu Rasulullah dan hajat-hajat beliau Jadi Nabi SAW di malam itu bangun untuk salat tahajud Dengan air wudu yang disiapkan oleh sahabat Rabi'ah al Aslam. Setelah selesai Rasulullah saw. berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni Wahai Rabi'ah mintalah sesuatu kepadaku. Karena di antara kebiasaan Rasulullah tidak ada satu pun seorang sahabat yang berlaku sesuatu atau berbuat kebaikan kepada Rasul. Melainkan saat itu akan beliau langsung balas kebaikannya. Ya, Rasulullah tegaskan hal itu dalam sabda beliau. Man asda ilayna ma'rufan kafa'na. Tidak ada satupun seseorang yang berbuat kebaikan kepada kami Melainkan kami telah membalas kebaikannya eh, Minimal, kalau boleh dikatakan itu minimal dengan doa Rasulullah SAW Dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah Rasulullah SAW Pernah diriwayatkan bangun di tengah kegelapan malam eh, Berwudu Lalu beliau salat malam. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, tahukah kamu siapa yang mempersiapkan air untukmu itu? Rasul menjawab, siapa ya Aisyah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anjuma. Eh, putra daripada Sayyidina Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Sedangkan Abdullah bin Abbas saat itu sudah tidak ada di tempat. Rasulullah nak beri kebaikan kepadanya, nak memberi membalas kebaikan sedangkan orangnya tidak ada. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma faqfihu fid din wa 'allimhu tawil Ya Allah, fahamkanlah ia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia ta'wil. At-ta'wil ulama hadis katakan ayat at-tafsir. Itu bahasan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang saat itu masih sangat kecil. Karena Rasulullah wafat usia Sayyidina Abdullah bin Abbas barulah 13 tahun. Jadi Rasulullah SAW tidak, tidak ada seseorang yang melakukan kebaikan melainkan Rasulullah akan balas kebaikannya. Dalam riwayat lain diceritakan Rasulullah pernah ya, merasa ya, kecewa, merasa ya, tak enak hati dengan seseorang Yahudi yang selalu menyakiti Rasulullah dengan ucapan-ucapannya. Lalu Rasulullah berkata, man yurihuni min hadzal yahudi siapakah yang bisa menenangkan aku dengan orang yahudi ini ya, jadi sudah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatannya tadi itu jadi ada seorang sahabat ya, yang datang kepada yahudi lalu membunuh yahudi tadi lalu dia datang kepada Rasulullah menyatakan atau menceritakan bahawa dia telah membuat Rasulullah aman tenang dari gangguan Yahudi karena dia telah membunuhnya. Rasulullah mencari sesuatu untuk membalas kebaikan orang tadi. Tidak ada yang dia dapati kecuali satu tadi. Sejenis kayu arak untuk siwak. Lalu dihadiahkan kepada sahabat. Sahabat tanpa banyak bertanya, dia pulang membawa kayu hadiah dari Rasulullah. Di tengah jalan ada sahabat yang bertemu. Lalu bertanya, dari mana engkau? Dia katakan dari rumah Rasulullah diceritakanlah apa yang terjadi. Lalu sahabat tadi bertanya, lalu apa yang Rasulullah berikan kepadamu? Dia perlihatkan, tadi bin Arab, hanya setakat kayu siwak yang kecil. Lalu ditanya, apa manfaat dari kayu itu? Sahabat ini mengatakan, saya tidak tahu. Sahabat tadi mengatakan, eh, baliklah kepada Rasulullah, lalu tanya untuk apa kayu yang dia hadiahkan kepadamu. Lalu dia pun balik kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau hadiahkan kepadaku ya, setangkai kayu. Lalu apakah manfaat dari kayu itu? Rasulullah mengatakan, ya, Takti bihi yawmal qiyamah. Ya, engkau bawa nanti di hari kiamat dan saat itulah aku akan membalas kebaikanmu. Saat ini yang aku berikan hanyalah pertanda yang akan engkau bawa nanti di hari kiamat yang dengan ini engkau akan aku balas nanti di hari kiamat inni la ufti salasa mawadi' engkau tidak akan tidak mendapati aku pada salah satu dari tiga tempat indal haud saat di telaga kausar engkau bawa kayu ini dan dengan ini engkau akan aku beri minum dari telaga kausar wa indal mizan saat nanti engkau ditimbang amal ibadahmu oleh Allah Subhanahu wa taala engkau bawa kayu ini dan dengan ini aku akan memberikan syafaat kepadamu wa inda sirat dan saat engkau menyeberang siratan mustaqim yang dengan kayu ini aku pun akan mendoakan keselamatan untukmu selalu ada sahabat nabi yang berbuat sesuatu kepada rasul saat itu pula beliau membalas kebaikannya begitu pula dengan Sayyidina Rabi'ah al-Aslami hadis yang pertama tadi ketika beliau sudah menyiapkan air wudhu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata, Ya Rabi'ah salli, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Rabi'ah al-Aslami berkata, dalam hati beliau, kalau seandainya yang saya minta kepada Rasul adalah perkara dunia, perkara dunia akan selesai, akan habis. Maka saya akan meminta kepada Nabi perkara akhirat yang perkara akhirat akan kekal. Jadi ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Rabi'ah, Salmi mintalah sesuatu kepadaku. Saat itulah Rabi'ah berkata, Ya Rasulullah, As'aluka murafakataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk menjadi pendampingmu di dalam surga. Setakat menyiapkan air wudhu, minta menjadi pendamping Nabi di dalam surga. Makanya Rasulullah berkata, Ya Rabi'ah, awa ghaira dhalik, wahai Rabi'ah, adakah permintaan selain itu? Itu permintaan luar biasa minta menjadi pendamping Nabi, padahal yang beliau lakukan hanya menyiapkan air wudu. Maka redaksi yang disampaikan Rasul awal gaya dzalik, apakah ada sesuatu selain itu? Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Hanya ini yang saya inginkan ya Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan, "Apakah ada selain itu?" itu mengisyaratkan jauh. Tapi Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzalik." Hanya ini yang saya inginkan. Kata-kata ini menunjukkan dekat. Sesuatu yang jauh tetapi kalau menjadi ya, doa Rasulullah menjadi dekat. Sesuatu yang mustahil tapi kalau sudah menjadi keinginan Rasul dan permohonannya kepada Allah menjadi tidak sebagai sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu eh? Lalu apa? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rabi'ah berkeras untuk tetap meminta agar menjadi pendamping Rasulullah di dalam surga. Rasulullah mengatakan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud kalau begitu tolonglah dirimu untuk aku luluskan permintaanmu dengan memperbanyak sujud kepada Allah yang Nabi minta dari Sayyidina Rabi'ah adalah kasratus sujud memperbanyak sujud kenapa sujud sujud adalah simbol daripada salat maksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat memperbanyak ibadah salat Allah Subhanahu wa taala firmankan wasjud waqtarib sujudlah dan mendekatlah kepada Allah itulah satu-satunya cara paling cepat untuk mendekat kepada Allah dalam hadis Rasulullah sabda aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aqsiru fihi min ad-du'a keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah saat ia sujud maka perbanyaklah doa di dalam sujud dan dalam hadis riwayat Sayyidina Fauzan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabatnya Sayyidina Fauzan. Ini Fauzan adalah maula Rasulullah, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Fauzan, aku pernah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Ya Fauzan, alaika bi kasratis sujud." Wahai taubah hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa inna la tasjudu sajda illa illa rafa'allahu bika darajah. Karena tidaklah engkau sekali sujud di hadapan Allah melainkan satu derajatmu ditinggikan oleh Allah. Wa hatta anha biha dan dengan sujud itu Allah akan menghapus dosamu kepada Allah. Jadi kata-kata Nabi Allah angkat dengan satu sujud seorang hamba derajatnya di sisi Allah, maka semakin banyak dia sujud kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan dengan ketinggian kedudukannya di sisi Allah, maka bolehlah dia mendekati kedudukan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca sirah para salafun salih, diriwayatkan ulama-ulama ya, yang memperbanyak salat sunnahnya di dalam satu keseharian. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, putra daripada Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan beliau dalam satu harinya salat seribu rakaat sehingga diberilah gelar As-Sajjad orang yang banyak sujud kepada Allah Al-Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan 350 rakaat dalam satu hari salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, riwayat-riwayat tadi eh, itu untuk mengisyaratkan betapa para salafun salih menjadikan banyak sujud kepada Allah untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan, di mana ibadah-ibadah sunnah Allah posisikan sebagai ibadah fardu dan ibadah fardu Allah lipat gandakan 70 kali ganda. Man adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fi man siwahu ya. Barang siapa yang melaksanakan satu fardu di bulan Ramadhan, Seakan-akan ia telah melaksanakan 70 fardu di bulan lain Dan barang siapa yang melaksanakan satu perkara sunnah Maka diposisikan ia telah melaksanakan satu perkara fardu Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Dalam <clears throat> hadis riwayat Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu tadi ketika Nabi berwasiat kepada beliau hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina sauban ini adalah seorang budak, ya, hamba sahaya, ya, yang saat atau ya, yang suatu saat ketika <clears throat> beliau menceritakan ya, pengalaman kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyatakan ya Rasulullah, awsini, wahai tuan Rasul, berilah aku wasiat yang dengan wasiat itu aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain. Aku tidak lagi akan meminta nasihat kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. dzikrillah." lisanmu selalu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ah, riwayat yang pertama wasiat Nabi untuk memperbanyak salat atau memperbanyak sujud. Riwayat kedua, wasiat untuk memperbanyak menyebut nama Allah sehingga lidah selalu basah dengan zikrullah. Itu untuk selalu mengikat seseorang dengan Allah. Kalau dia dalam keadaan suci atau berada di tempat yang suci, maka dia sujud. Maka dia melaksanakan ibadah salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Tapi di luar salat, dia masih bisa menjaga hubungannya dengan Allah dengan memperbanyak zikrullah eh? yang inti dari kesemuanya agar seseorang tidak lepas dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala eh? dalam beberapa riwayat-riwayat yang tadi kita sama-sama dengarkan eh? hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin karena kecintaan beliau kepada umat agar umat selalu derajatnya dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Ah, Rasulullah ingin agar seseorang selalu dalam keadaan bersih dari segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ingin agar umatnya selalu dilipat gandakan amal ibadahnya di sisi Allah. Dan kesemuanya itu didapat dengan memperbanyak ibadah sunnah di bulan suci Ramadhan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan aqrabu ma yakunu abdu min rabbih ma tadarraba ilayya 'abdi afdal mimma qaratuhu 'alayhi tidaklah ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah lebih afdal daripada mengerjakan sesuatu yang difardukan oleh Allah ha? tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah melainkan melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan ketika seorang hamba berkesakalan ha? berkelanjutan melaksanakan perkara-perkara sunnah hatta uhibbah sampai nanti aku akan mencintainya kata Allah hadis kursi eh? fa idza ahbabtu kalau aku sudah mencintainya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih akulah pendengaran yang dengannya ia mendengar wa kuntu eh? wa kuntu ainahu allati yubsiru biha akulah eh? pandangan mata yang dengannya ia melihat warijlahu allati yamshi 'alayha dan aku lah kaki yang dengannya ia melangkah wa yadahu allati yabtisu biha dan aku adalah tangan yang dengannya ia mengambil wa idza sa'alani la'utiyanna jika ia meminta sesuatu aku penuhi permintaannya wa idza sta'adzani la'uidzanna dan jika ia meminta perlindungan dariku maka aku akan berikan perlindungan kepadanya jemaah yang dimuliakan Allah eh, ini eh, beberapa riwayat hadis Nabi saw setakat mengingatkan kepada kita tentang satu fadilah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita keutamaan bulan suci Ramadan eh, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalamnya Allah lipat gandakan eh, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan selalu menjaga ibadah-ibadah yang Allah fardukan dan semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita kekuatan iman, hidayah, taufik dan inayah agar kita berkekalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini yang dapat kami sampaikan kurang lebih mohon maaf. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.